Ba. ba, testu honetan, eh, esperientzia berri bati eh, hitz egiten da, bu, eh, esperientzia berri bati buruz hitz egiten da, eta, bueno, eh, suposaten da, draztenen ez dago semaforizik eta ez da trafiko ikurririk ez. Eta antza denez hori, ba, lazaitasun gehiago sortu du, eta, ba, hori teoria hori edo bultzatzailea izan da Hans Moderman ingeniari holandarra eta arpentzatzen du e, arau gehiagri izatea kontako efektua sortzen duela eta e, e, bere, bere ustez e, hori ba ez du arritasune jokatzeko eta eta esan ere, bai, zuk hemen egingo zen duke hor horren esperimentu bat edo? Ba, agian herri txiki batean bai, baina dire... Hemen dugu bertan? Ez, ez, nire uste dori, jo ba, ba daude gauzak, eta oza, herri txiki batean bazu, ba, oza, dakizu, ade, nola behar duzu... Ba. Bai. Bai. Nola gehiatu behar duzu, nola bai, egin eta... Baina herri handi batean, eta gauza bera, bai. Iateko ba, beste tokira eta, eta trafikoa asko handiagoa da. Eta zerro dizinezkoa da. Eta zu gehiatzen duzu? Nola? Gehiatzen duzu? Ah, bai, baina... Eta, errespetatzen dituzu trafiko ikurrak edo... Gira baimena, ba... Oza, justo orain, Ah, a da, ba, <laughs> ez dugu. Eta jo, inoiz, adibidez ikurrak entea, ba, ez dugu, ez ba, ez ez dugu, ez dugu. Eta Bai? dugu, bai. bai. bai. Baina, edo Jo, irian da garantitua, garantitua nahi, Ke trafikoa trafikua urran eta, Ba, dakit, igual herri txiki batera jartzen baduzu eta ezagutzen duzu nola bidatu behar duzu eta hori, ba, igual pizka bat, hori. bale, ah, horreketan bai, bai. nahi du, ba... Baina hemen bai, hemen bai, ba, jo, beldurra, beldurra dut eta. Bai. Bai, hendea bai, giratzen du oso txartu eta... No, giratzen du orokorrean. Bai, bai. Zai, nork errespetatu ditu guztiak? Ba, ez. Eta zelatik gertatzen da hori? Hemen gaur dituta edo haiek gu baino zitua bat dira? Ba, ez daki. Ni pentsatzen dut jendea konfirantza gai egi dauka. Eta... Han, eh, Hemen, jendea pentsatzen du, ba, ikurrak eta zenoforoak, ba, ni badaki bidetzea eta ez dakit. Eta, ba, zanen da direla, ez dute. Ez dugu pentsatzen ba hori, da arrikutua hori egitea ba. Ez den dugu ba hori, e, abiadura eta estop eta hori ba... Osea, ez egu lartzen gertatuko. Ez du ez etara bali hori guztia da nire uste bai. Bai. Bai. <laughs> Bai. Bai. Bai. Bai. まだ多分向こう。あ、こんにちは。